Nu, ko lūksim, draudz, ja? Piecelsimies kājās vēlreiz. Mhm. Aleluja, paldies Tev, Jēzus. Varbūt tā slavētāja varētu vēlreiz uznākt augšā, un tad mēs varētu pateicības dziesmu Dievu, ja pielūksim. Slavu Tev, Jēzus, slavu Tev, kungs, mēs pateicamies Tev. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, slava Tev, Jēzus, slava Tev. Debes Tēvs, mēs nākam Tavā priekšā vēlreiz un vēlreiz, Dievs, un pateicamies Tev. Dievs, par visu, ko Tu esi darījis, Dievs. Par visu, ko Tu esi darījis par šiem pieciem gadiem, Dievs. Mēs pateicamies Tev par to, kas vēl stāv priekšā, kungs. Dievs, jo ja mūsu cerība nav uz mums pašiem, uz mūsu spēkiem, Dievs, bet mūsu cerība ir uz Tevi. Mūsu cerība ir uz Tevīm, Dievs, uz Tavu vārdu, kungs, uz tavu, Taviem apsolījumiem, Dievs. Kungs, Tu nekad Tu esi dzīvs, tu esi paliekošs, tu esi nemainīgs, tu esi pastāvīgs. Tu esi tā vērts, lai uz tevīm likt savu cerību un paļauties, Dievs. Tu esi mūsu glābējs. Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs, Dievs. Un tāpēc mēs liekam savu cerību uz tevī. Dievs, arī šodien, Dievs, mēs liekam savu cerību uz tevī. Mēs paļaujamies uz tevīm, Dievs. Dievs, kā tavā vārdā teikts, Dievs, es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes nāks mana palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga. Dievs, mēs ceram uz Tevi. Mēs liekam cerību uz Tevīm, Dievs, visās lietās, gan par savām personīgajām dzīvēm, gan par savām ģimenēm, saviem bērniem, vīriem, sievām, par darbiem, darba vietām, saviem priekšniekiem, kolēģiem, Dievs. Mēs liekam cerību, Dievs, ka tie cilvēki, Dievs, uz kuriem ir runāts, Dievs, ka viņi izvēlēsies, atsauksies un sekos Tev, Jēzus. Kungs, mūsu cerība, Dievs, ir par jauniešiem, Dievs, ka Tu pacelši, Dievs, šo paudzi un ka Tu viņus lietos ar savu uguni, Dievs. Halleluja! Mums ir cerība uz Tevīm, Dievs. Paldies Tev, Jēzus, mēs pielūdzam, mēs slavējam Tevi. Mēs aicinām Tev, miļais svētais garš šajā vietā, dari to, ko Tu gribi darīt. Dievs pārliecina par, par grēku taisnību un tiesu, Dievs, runā, kungs par lietām uz mūsu dzīvēm, Dievs. Cel gaismā lietas, kas nospiež, kas nomāc, kas traucē mums iet uz priekšu. Dievs, lai jebkāda ienaidnieka spēka tiek atmaskota, Dievs, un iznīcināt šodien. Dievs, izstiep savu roku, Dievs, ka notiek zīmes un brīnumi, Dievs, Tava dēla. Jēzus Kristus vārdā, Dievs, arī šajā vietā, ka Tu dziedini slimos, atbrīvo saistītos, Dievs. Tu esi varants un spēcīgs, Dievs. Tu neesi mainījies, kungs, Tu esi tas pats. Un mēs lūdzam, mēs aicinam Tevi, Dievs, dari to, Dievs, ko Tu redzi, Dievs, kam ir jābūt izdarītam šodien. Halleluja! Dievs, Tev lūdzu noskaņo arī mūsu sirds, cilvēku sirds, kā šī sieviete, Dievs, kas cerēja, ka ja vien aizskaršu viņa drēbes, es tapšu dziedināt. Tad, nu, kungs, es lūdzos par katru vienu noskaņo, uzrunā. Dievs, lai ir šī cerība uz Tevī, ja vien aizskaršu, ja vien noticēšu, ja vien uzticēšos, es tikšu dziedināts vai atbrīvots. Kungs, Vairo mums ticību. Vairo mums ticību, Dievs, šajā vietā uz Tevi. Piedzīvot šīs zīmes un brīnums, Dievs, arī draudzes dzīvē, Dievs, svētī. Svētī šo dievkalpojumu. Svētī savu vārdu, kungs. Palīdz arī man, dod vārdus, ko runāt un teikt, Dievs. Dod drosmi, Dievs, runāt tavu vārdu, kungs, spēku. Paldies Tev, kungs, ka varam likt savu cerību uz Tevī, Dievs. Mēs pielūdzam Tev. Mēs slavējam Tev. Halleluja. Dziedāsim vēl. Pateiksimies viņam, jo viņš ir brīnišķīgs Dievs. Un atver savu sirdi Kristu, ceri uz viņu, paļaujies uz viņu. Palīdzība nāk ne no cilvēka, bet no tā kunga. Un lai kāda arī nebūtu tava vajadzība, vienkārši atdot to Kristum. Ja tev ir kāda slimība, vienkārši sauc uz viņu, lūdz viņam. Saki, Dievs pieskaries, dziedini mani. Atdosim visas nastas viņam, lai tās nastas netraucē mums. Un Kā Dieva vārdā teiks, meties savus nastas uz to kungu, viņš gādās. Paldies, Jēzum, halleluja, slāviņa. Halleluja. Paldies, ka Tu esi labs, to, ka Tu esi brīnišķīgs Dievs, kas mūs ļoti mīl un velc mūs tuvāk pie sevis. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev. Lai Tev viena ir viss gods, slava un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Slavu viņam. Slavu viņam, vai ne? Dievs labs ir? Dievs labs ir? <laughs> Vienmēr labs, amen. Es varu sēsties, paņemsim savus bībeles rokā. Vai telefons, vai visāds planšs dators, es nezinu, vienalga. Vienalga ko, lai tiek Dieva vārds ir tavās rokās. <laughs> Un, um, <clears throat> Viena no rakstvietām, ko es gribētu, ar ko es gribētu sākt, ir um, ir otrā vēstula korintiešiem. Ostrā vēstula korintiešiem. Aleluja, slavu viņam, slavu viņu vārdam. Mm-hmm. <clears throat> Un tur ir brīnišķīgi vārdi otrajā nodaļā. Otrā nodaļa, un mēs varam lasīt no 14. panta. Tātad Pāvila otrā vēstula korintiešiem otrā nodaļa un no 14. panta. Vai no brīnišķīgi vārdi, ko? Un kas tur rakstīts ir? Paldies Dievam, teiksim visi kopā. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Āmen. Vēlreiz izlasām. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Vēlreiz izlasam. Un ieliksim vārdiņā mūs, ieliksim es, vai paldies Dievam, kas mani. Paldies Dievam, kas mani visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums, izp, caur mani izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Amen. Un tālāk tur 15. pantā teica, jo mēs esam Kristus saldā smarža. Jā. Paldies Dievam, kas mūs visur vada. Kristus uzvaras gājienā. Ja? Vai tu vari tā teikt? Vai tu varētu teikt, paldies Dievam, ka Dievs vada mani visur, pilnīgi visur. Jā, Kristus uzvaras gājienā. Jā. Un es ticu, ka tā ir Dieva griba. Jā. Manā dzīvē es ticu, ka tā ir Dieva griba – tavā dzīvē, un tā ir Dieva griba arī priekš draudzes. Ja, Dievs vēlās mūs vest ja, uzvaras gājienā. Ja, ja. Dievs vēlās mūs vest uzvaras gājienā. Jo tā uzvara, viņa ir ļoti svarīga, tur tālāk teic, vadīt mūsu Kristus uzvaras gājienā un caur mums tad izplatīt šo viņa, viņa labo, šo saldo smaržu visās malās. Vispirms uzvara un tad seko šī saldā smarža. Ja. Vispirms uzvara un tad seko šī saldā smarža. Ja. Jo pēc katras uzvaras ir, ir laba sajūta. Ja. Pēc katras uzvaras ir salda smarža. Un tas tas, ko Dievs vēlās. Lai mēs visur nesam šīs uzvaras. Vai tavā dzīvē ir uzvaras? Ja? vai tavā personīgajā dzīvē ir uzvars, ja? vai tu varētu liecināt par to, kā tu esi uzvarējis to un to un to un to. Un patiesībā tas ir ļoti svarīgi, jo, jo <clears throat> tas ļoti iedrošina, ja? tas ļoti stiprina. Ja? Man vienmēr ir stiprinājuši tās liecības, ja? kur cilvēki dalās savās liecībās, ka viņiem kaut kas nav gājis, viņiem nav veicies, ja? viņi bijuši, varētu teikt, tādā zaudētāja pozīcijā, un tad Dievs nāca palīgā, un kā viņi ir uh, un kā, un kā Dievs ir izvedis cauri un kā viņi ir uzvarējuši. Un, un, un, un, nu tā, un tas, tas iedrošina, tas stiprina, ja? Ja, tas, tas atrais, ja? tas, un tas ir tas, ko Dievs vēlās. Dievs vēlās, lai mēs katrs viens staigājam šajā uzvarā, lai mēs dzīvojam šajā uzvarā, šajā uzvaras gājienā un izplatam šo saldo smarušu. Tas ļoti vajadzīgs, ja? Un tā svētrums tēma, ko es gribētu um, kā es gribētu viņu nosaukt, ir, kad tava uzvara ir, ir visu mūsu kopējā uzvara. Ja? Tava uzvara ir mu, visa mūsu kopējā uzvara. Ja? Nepaņemsim to par vieglu. Ja? Tas, tas tiešām ļoti spēcīgi. Ja? Ja, un Dievs mūs ir nodrošinājis ar visu, lai mēs varētu dzīvot. Ja? Staigāt uzvarā. Ja? Ja, tur mēs lasam 2. Pētera vēstulē pirmajā nodaļā, ja, kad, kad, diev, ka mums ir daļa ja, pie visiem Dieva apsolījumiem un pie visām Dieva svētībām, ja, ko Dievs ir paredzējis mums, ja, lai mēs varētu dzīvot ja, šo, šo uzvaras dzīvesveidu ja, un uh, uzvarēt kārības, uzvarēt grēks un tā tālāk, uzvarēt tumsības spēks. Dievs mums visu ir devis un, un patiesībā mūsu galvenie ieroči jau ir aprakstīti Efeziešu vēstulē, uh, Eh, tur ir, mūsu galvenie ieroči ir pestīšana, mūsu ieroči ir taisnība, patiesība, jā, vārds, ticība, lūkšana. Jā, tie ir mūsu galvenie, gan bruņojumi, gan ieroči. Jā. Tas, tas ir tas, kas tev man ir vajadzīgs, lai uzvarētu pestīšanu, jā, taisnība, jā, patiesība, jā, ticības vairoks, lai dzēst ienaidnieku ugunīgās bults, ja, Dieva vārds gara zobens, ja, ne tikai lai aizstāvētos, bet lai arī cīnītos un uzvarētu, ja, kā arī lūkšana. Ja. Tas viss ir rakstīts Efesiešu vēstulē 6. nodaļā. Jūs varat lasīt un lūgt, ja tur Pāvils pēc viss tā, ko viņš raksta, viņš saka, beidzot, ja topiet stipri, ja, beidzot, pēc viss tā, ko viņš raksta. Viņš saka, beidzot topiet stipri, ja, viņa visvarenajā spēkā, ja, lai jūs varētu stāties pretīm, ja, lai jūs varētu uzvarēt ja, ļaunajā dienā. Ja. Un cits tā ir Dieva griba jā, tavai un manai dzīvē, jā, lai mēs staigājam šo um, uzvaras ceļu un um, nesam šo saldo smaržu, jā, un, un stāstam cilvēkiem, ka tas ir iespējams, jā, ka tas ir iespējams, jā. Un ziniet, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Jā, ar Dievu visas lietas ir iespējams. Un, un, <clears throat> un tu vari būt cilvēks, kurš, um, un es domāju, daudz ir atkarīgs no mūsu izvēlēm. Un, um, Es domāju, tu vari, ja, ja tu staigāsi visu laiku nepārtrauktās tādās sakāvēs savā dzīvē, nu tas, um, tas tiešām neiedrošina, ja? ja? Tas tiešām neiedrošina, un tas neiedrošina arī pārējos, ja? Un tas galīgi neveicina to, ka Dievs ir varens un spēcīgs un tā tālāk, ja? Un to mēs redzam Bībelē ļoti skaidri, ka viens cilvēks vai dažs cilvēks spēj gan negatīvi ietekmēt, gan pozitīvi ietekmēt, ja? ap viņiem apkārt esošos cilvēkus. Ja? Tu, vari, tu vari būt, eh, kā saka, eh, tas, kurš iedvesmo negatīvi, ja? un tu vari iedvesmot arī pozitīvi. Ja? Ja, un mums apkārt ir ļoti daudz cilvēku, ja? mums apkārt ir eh, vispirms jau tuvākie cilvēki, ja? vecāki, ja? kur arī iedvesmojās no mums, kur arī vēroja. Es zinu, ka mana, mani vecāki arī, tagad, es, tagad Dievs man izglāba un es sāku braukāt uh, ļoti regulāri uz, uz, uz baznīcu, ja, tad uh, man mamma jau sāka teikt, nu, dēliņ, nevajag tik traki, tik fanātiski, ja. Eh, tas jau tāds fanātisms vien ir un tā. Bet no otras puses, tas, ko viņa man neteica, bet viņa teica savai, savai māsai, kura pēc tam man teica, kad man mamma nomira, Viņa teica, ka mamma, mana mamma bija vienkārši bezgalīgi laimīga, ja, ka beidzot visi tie pritoni un visas tās dzeršanas mājās un vemstīšanās un skaļās mūzikas un alkohols, ka tas viss ir beidzies un ka tagad viņš ir reliģijā iekšā un, un katru dienu vai projām ja, uz lūkšanām. Un viņa bija vienkārši ļoti laimīga ja, par to, kad, kad dzīve man izmainījās un viņa iedvesmojās, viņa uzrunāja tas. Ja kaimiņš, radinieks. Un tad, kad mums bija kāda bēres un tur rados, ja, tad praktiski vienmēr es cēlos augšā un teicu kādu vārdu. Neviens nevarēja neko iebilst, ja, jo visi zināja, kāds es biju. Es varētu visu kaut ko sastāstīt jums, ja jūs tāpat daudz ko neziniet, ja, bet viņiem jau nevar. Viņi jau vairāk vai mazāk ir redzējuši man dzīvi. Ja. Tā kā tas iedvesmo vai nu uz vienu pusi, vai uz otru pusi. Ja. Un <clears throat> Bībelē ir pietiekoši daudz piemēru. Nu, piemēram, viens tāds negatīvs piemērs ir par cilvēku, ja, kurš dzīvoja nepaklausībā kā Dieva cilvēks. Un tas viss notiek tādā ļoti tādā atmodas, tādā garā, kad Izraels jaunā paudze, viņi tagad pāriet Jardānai pāri un, un dodās uz Jēriku. Un, un tur notiek lielas lietas, un viņi, viņi iekaro un cīnās un uzvar. Ja? Bet tajā pašā laikā Dievs deva ļoti skaidrs nosacījumus, ja? visā tajā neaiztikt, neaiztikt kādas lietas, ja? turēties no kādām lietām. Un, un tur bija kāds cilvēks, ja, kurš uh, ignorēja vai, vai nepaklausīja, un viņš paņēma aizliegto. Un tad, kad viņi devās uz nākamo pilsētu, ja viņi piedzīvo sakāvi un Jozovā ir izmis, izmisumā, viņš krīt uz vaigu un prasa Dievam, Dievs, kas ir noticis, un, Un Dievs teica, celies augšā, jo grēks ir tavā vidū, jūs nespējat tālāk iet, jūs nespējat tālāk pastāvēt, ja? Un uh, <clears throat> viņi sāk izmeklēšanu, beig beigās viņi, viņi atklāja, kas ir paņēmis nu, aizliegto, tādas aizliegtas mans, pa kurām Dievs teica, jums nebūs aiztikt. Un, un būtībā šis viens cilvēks ja, ar, savu, ar savu nepaklausību, ja, viņš eh, ieved visu Izraēlu tautu, eh, tādā, viņš ieved sakāvē, ja, Ja, viena cilvēka dēļ, viena cilvēka grēka dēļ, ja, kā saka, tauta nespēja, nespēja paiet uz priekšu. Un tas liek aizdomāties, ja, kad, kad, kad tas viens cilvēks, viņš, viņš patiesībā tajā organismā spēlē ļoti lielu lomu, tāpat kā ģimenē. Tas viens cilvēks, viņš spēlē ļoti lielu lomu. Tāpat tās arī darba vietā tas viens cilvēks var nospēlēt ļoti lielu lomu, tāpat arī draudzē ja viens cilvēks var nospēlēt ļoti lielu lomu, un tu esi tas cilvēks, ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kā mēs ar tevīm dzīvojam, tāpēc, ka mēs vai nu iedvesmosim uz sliktu, vai nu mēs iedvesmosim uz labu, ja? Vai mūsu dzīvesveids, ja iedrošinās cilvēks tuvoties Dievam un meklēt Dievu, vai nu arī tas uh, iedrošinās, ja, vai atgrūdīs, ja, drīzāk cilvēks no Dieva, jo cilvēki teiks, es tādu Dievu negribu, ja, jo tā Dievs negrib, ja, ja. Un, uh, Un tas ir ļoti svarīgi. Ja? Un, un tāpatās mēs redzam atkal to pozitīvo piemēru, un tas ir uh, par Dāvidu. Ja? Un es vairāk gribētu pievērsties arī Dāvidam šodien, uh, kurš uh, iedvesmoja ļoti daudz vīrus ar savu pozitīvo dzīvesveidu un piemēru. Un, ja jums ir bībeles, tad atšķiriet kopā ar manīm. Pirmā Samuela grāmata, pirmā Samuela grāmata, 17. nodaļa. Un, es ticu, ka Dievs grib, lai mēs iedvesmojam, lai mēs uzrunājam cilvēkus pozitīvi. Un pirmā Samuela grāmata 17. nodaļa, un tur ir uh, stāsts ja, par, uh, par Dāvidu un Goliātu. Ja. Nu, visiem tas ir ļoti zināms stāsts, vai ne? Visi viņu zina, ja. tas tāds ļoti, ļoti, ļoti zināms. Ja. Un, uh, un šī, šis viens cilvēks uh, šajā situācijā nospēlēja ļoti lielu lomu. Ja. Ja Izraela tautas vēsturē um, kādā gadījumā, kādā laika posmā Dāvids, uh, viņš nospēlē ļoti lielu lomu, kā rezultātā arī caur šo situāciju viņam pavarās jauns posms dzīvē, kad viņš tiek aicināts kalpot saulam, ar ko arī tālāk eh, piepildās tas, uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Um, <clears throat> un šis viens cilvēks, ja, eh, vārdā Dāvids, viņš eh, ar savu, ar savu teiksim, parādīšanos uz skatu, uz publiskajā telpā, ar, ar, ar saviem vārdiem, ar savu saprašanu, ar savu uh, attieksmi, ar savu uzvedību, ar savu ticību. Ja, viņš, eh, viņš paveica, eh, paveica eh, varenu darbu, ja, viņš, viņš atraisīja tik daudziem vīriem drosmi un kad vīri, kuri 40 dienas bija izmisumā un, un nespēja ne soli spērt un kaut ko darīt, <coughs> Dāvids ar savu piemēru, savu pozitīvo piemēru un uzvaru par Goliātu uh, atraisīja vīriem eh, drosmi. Ja? Un es domāju, tas liek arī man tā aizdomāties, ja? kā es dzīvoju, ja? un um, ka es nedomāju pie sevis tā, ka nu, tas jau nav tik svarīgi, kā es dzīvoju. Taču bez maniem ir tik daudz cilvēku, kas arī var dzīvot uh, eh, dievbīgi. Nu, es jau tajā lielajā pūlī pazūdu, bet es gribu tevi iedrošināt šodien, kad, uh, ka tu esi ļoti svarīgs, ja? ka tu esi ļoti svarīgs cilvēks. Ja? Un es gribētu, ka tu domātu tā, ka it kā viss būtu atkarīgs no tevis. Dzīvo tā, it kā tas viss būtu atkarīgs no tevis. Ja? Ka tev ģimene, ka viņi ir pilnīgi atkarīgi no tevis. Ja, ja tu darīsi tā, tad visa ģimene būs atkarīga no taviem lēmumiem tā. Ja darīsi tā, tas arī būs atkarīgs. Ja? Vai nu uz negatīvā, vai uz pozitīvā. Ja? ģimenē, gan darba vietā. Ja? Strādā tā, it kā tas viss ir atkarīgs no tevis. Ja? draudzē, eh, dzīvot draudzē tā, it kā viss, eh, viss būtu atkarīgs ja, no tevis, nevis tikai no vadītājiem, bet no tevis. Ja. Ja. Un tas, protams, uzliek atbildību, vai ne? Tas uzliek atbildību, ja. Bet es ticu, ka tā ir Dieva grib. Dievs grib mūs vest šajā uzvaras gājienā, gan individus, gan, gan arī kā draudzes kopumā. Dievs vēlās mūs vest uzvaras gājienā, jo daudziem ir, ir jāzina, ka mūsu Dievs ir dzīves Dievs un ka viņš var palīdzēt. Ja. Jā, ko dod tās daudzās teoriju grāmatas? Jā, cilvēkiem vajag dzīves liecības. Jā. Viņam vajag dzirdēt liecību, ka kāds stāv un saka, es dzēru, es biju vienkārši kā cūka, jā, un Dievs ienāca manā dzīvē, izglāba mani. Jā. Un cilvēki klausās un redz cerību. Ja, ja Dievs viņu izglāba, Dievs var arī mani izglābt. Ja, es, ja Dievs viņu atbrīvoja no alkohola, viņš var atbrīvot eh, arī mani no alkohola. Ja. Ja tas vīrietis ir ticis pāri kaut kādiem seksuāliem grēkiem un es cīnos, tad arī mani cerība, arī es varu tikt, tikt galā ar to, es varu tikt pāri. Ja kāds tika pāri, tas nozīmē, kad man arī cerība ir, ja, ka es arī varu tikt pāri. Ja. Ja man nav veicies ģimenē un kāds stāsta, kā Dievs ir saremontējis <laughs> viņu ģimeni, vai, uh, tātad tur ir cerība, jā, tātad tas ir iespējams. Jā, un, un tās liecības viņas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Un es gribētu jūs iedrošināt, dalieties, jā gan draudzē, gan, gan mājas grupās, gan visur. Stāstiet par to, ko Dievs dara jūsu dzīvē. Ja? Ja, tas iedrošina, tas stiprina, ja, tas dod cerību. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Un Dāvids izdara šeit ļoti lielu darbu. Un, un ja jūs skatāties 17. nodaļu, tad jūs, eh, kad mēs lasām, mēs redzam, ka Dāvids ienāk tādā ļoti, tādā, ļoti tādā atbildīgā eh, momentā, kad, eh, kad šeit ir, kā saka, Eh, stāv divas tautas, ja, stāv filistieši un stāv eh, ebreji, ja, dievu ticīgi cilvēki un dievu tauta, un viņi ir nostājušies, lai cīnītos eh, viens pret otru, un būtībā šeit izšķirās, ja, kurš kuram kalpos, ja, ja, kurš kuram kalpos, ja, kurš kuram maksās nodevs, ja, kurš, kurš noteiks likumus, ja, kurš valdīs, ja, kuram būs pirmais vārds, ja, Tas ir nu, diezgan tāds, mēs jau viņu varam uztvert kā stāstu, bet, bet aizdomāsimies, ka tas nav vienkārši stāstiņš vai pasaciņa priekš svētdienas skolas, bet tas ir, paskatīsimies, kā pieauguši cilvēki reāli ja, uz šo situāciju. Tas ir ļoti atbildīgs moments, ja, kur, kur izšķirās, ja, kurš kuram, ja, Ja, kurš kuram kalpos, kurš kuram maksās nodevs, ja, kurš noteiks likums un tā tālāk, tā tālāk. Par to šeit ir tā cīņa. Ja. Un eh, filistietis, eh, viņš vienmēr ir, ir kaut kur reprezentējis ja, eh, miesu, ja, ja, miesu, ja. Ja, miesu. Un šeit vienmēr ir tā cīņa, ja, arī mūsos, ja, kurš kuram, ja, kalpos, vai mēs miesai, ja, vai mēs darīsim miesas darbus, ja, vai mēs pakļausim miesu, ja, un visus mūsu locekļus, ja, dieva darbiem, ja. Un te vienmēr ir tā cīņa par to, ja, Un Pāvils arī saka galtiešiem 5. nodaļā, lai mēs staigājam garā, lai mēs varam uzvarēt, jā, visas tās miesas kārības un iegribas, jā. Lai nedaram to, ko mēs, kā saka, gribam, bet daram to, kas ir pareizs, kas ir vajadzīgs un tā tālāk. Un tā ir cīņa, jā. Un ka šajā situācijā mēs skatāmies neviens, kā saka, nebija neviens, kas uzdrīkstētos cīnīties ar Goliātu, jā, ar, ar šo galvano, jā. Ja? ar šo galveno, ja, filistiešu vidu ar Goliātu. Un nebija neviena, ne Sauls, neviens no šiem vīriem uh, nebija gatavs uh, cīnīties. Ja. Un šis filistietis, ja, 40 dienas viņš iet un visu laiku nepārtraukti, ja, viņš visu laiku, ja, tur runā visu kaut ko, ja, un mēdās un, un apsaukājās. Un, un tieši šajā situācijā ienāk Dāvids Un tas ir interesanti, jā. Dāvids ienāk šajā situācijā, un viņš dzird, ko tas filistietis runā, un Dāvids uzņemās atbildību, jā. Un mēs lasām tālāk, kad eh, valodas, kā saka, tur klīst, ja, tā, ka tā ziņa nonāk līdz eh, ķēniņam Saulam, un viņš tiek eh, uzaicināts, ja, un Un, uh, tur mēs lasām 31. pantā, kad šie vārdi kļūst zināmi, ko Dāvids bija runājis, tad to pateica arī Saulam, un viņš lika to atvest pie sevis. Un Dāvids sacīja Saulam, lai neviena vīra drosma neplok viņa dēļ, tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistieti. Ja. Dāvids ienāk situācijā, kur ir simtiem tūkstošiem vīru, kas ir izbijušies, bet Dāvids jauns būdams, <laughs> zēns būdams, viņš ienāk un viņš uzņemās atbildību, ko neviens līdz šim nebija uzņēmies, un viņš dodās cīņā. Un mēs lasām tālāk šeit, kad viņš eh, iet pret Goliātu, neskatoties ne uz ko, ne uz savu jaunību, ne uz, ne, ne, ne uz ko. Viņš ietu, viņš cīnās, viņš uzvar Goliātu, un uh, viņš atraisa vīrus, atraisa, um, jā, vīri vienkārši dodās cīņā un sāk katrs viens sist savu filistieti. Ja. Dāvids izdarīja ļoti daudz, un, un protams, šeit paceļās jautājums nu, arī priekš, priekš manis. Ja, kādā veidā Dāvids to panāca? Ja, ja. ja Dievs uh, saka, ka viņš vēlās mūs vest uzvaras gājienā, bet vai nav bijis tā kādreiz, kad, kad tu atduries tā kā pret sienu un, un uh, piedzīvo neveiksmes, un tu nesaproti, kas notiek, un, Ja no vienas puses ir Dieva vārds, kas saka, ka tev jāstaigā uzvaras gājienā, tā ir Dieva grib, bet no otras puses um, ir, ir situācijas dzīvē, kad vienkārši tu netiec kaut kam pāri un, un nevar uzvarēt to miesu. Ja? ja kaut kādās brīžos bieži vien miesiņam virsroku. Ja? Ja. Un tas jautājums ir, kā Dāvids to panāca, kā viņš varēja šajā stundā ienākt, uzņemties atbildību, ja iziet cīņā ar Golijā, cīnīties un uzvarēt? Kas viņā bija tāds, kas nebija visos šajos pārējos? Ja? Ja, kas viņā bija tāds, ja, kas palīdzēja viņam uzvarēt šo Golijātu? Ja? Kas ir tajos vīros un sievos, sievās tāds, ja, kas uzvar, uh, uzvar grūtībās un pārbaudījumos? Ja? Ar ko viņi atšķirās no, no visiem pārējiem? Ja? ja Dievs mūs visus mīl vienādi un Dievam ir brīnišķīgs plāns priekš mums visiem vienāds, bet, bet tomēr visā tajā lielajā pulkā mēs tik ļoti atšķiramies. Ja? Ja, kas, kas, kur ir tā sāls, kur ir tā atslēga? Un, un es gribētu minēt dažas šeit, kas Dāvidu padarīja atšķirīgi no viņiem visiem pārējiem, kāpēc viņš varēja iet un uzņemties atbildību un uzvarēt. Un, un es vēlreiz gribu atkārtoties un iedrošināt tevi, ka tu esi ļoti svarīgs. Ja? Ja? Tu esi ļoti svarīgs. Ja? Tu esi ļoti svarīgs, tu esi ļoti īpašs un uh, Dievs uh, vēlās tev lietot. Un, un viena no lietām, ar ko Dāvids, manuprāt, atšķīrās no viņiem visiem pārējiem, ja, kad, uh, kad viņa personīgā dzīve, ja, kuru neviens neredzēja kā vien Dievs, ja, bija, viņa bija nu, kā to varētu pateikt, ja, viņa bija pareiza, ja, vai, vai Dievam patīkama. Kad tā lielā uzvara uh, neatnāca viņa dzīvē tā vienkārši nejaušām, tikai tāpēc, kad viņš ir Dieva cilvēks, ja, bet, bet, um, bet tāpēc, kad viņš savā personīgajā dzīvē un savā perso kā viņš izmantoja savu personīgo laiku, tas viss bija daļa no šīs lielās uzvaras. Ja. Un, ja šodien sev uzdodu eh, jautājumu sev, jūs varat kāds viens sev uzdot, kāda ir šodien mana privātā dzīve, ja? kā, kā es izmantoju savu uh, personīgo laiku, ja? Ja? kā es viņu izmantoju, kur es viņu izmantoju un tā tālāk un tā tālāk. Um, un viņa šis personīgais laiks un viņa privātā dzīve bija daļa no šīs lielās uzvaras, jā. Ja? jā. Ja kas notiek aiz aizslēgtām durvīm mūsu dzīvē. Ja? Ja, un, un mēs lasām par Dāvidu, ka Dāvids bija, eh, Dāvids bija gana zēns. Ja? Un tas, ko viņš mēdza darīt, tad, kad viņš ganīja, ganīja aicis, ja, ka viņš, nu, es teiktu tā, eh, viņš bija aizrauts ar Dievu. Ja? Viņš, bija, viņš bija aizrāvies ja, ar Dievu un par Dieva lietām. Ja? Un viss, kas viņam visticamāk interesēja, bija, jā, darīt savu darbu, bet paralēli, ja visa viņa iekšiena, visa viņa būtība tiecās izzināt Dievu, ja, iepazīt Dievu, pazīt viņu, ja. Viņš e, ņēma savu koku līdz ganos, viņš dziedāja, viņš slavēja, viņš pielūdz, ja. Un psalmi ir pilni ja, ar viņa lūkšanām, ar e, slavas dziesmām, ar pārdomām, ar, ar izjūtām, kam viņš ir gājis cauri. Un, un tās tās lietas, ko viņš darīja savā savā apslēptajā kambarī, ka, vi, ka viņš gan pārdomāja Dievu vārdu dienām naktīm, gan arī slavēja, lūdza. Tās bija tās lietas, tās garīgās disciplīnas, ja, ko viņš piekopa savā personīgajā dzīvē. Ja. Es gribu vienkārši iedrošināt tev, ka neviena uzvara, nu, viņa neatnāk vienkārši tāpat, ja, bet, bet tas, ko tu dari un tas, kā tu dzīvo eh, savā personīgajā dzīvē, tas noteiks eh, tavu uzvaras gājumu. Ja ja tavā personīgajā dzīvē nav šīs garīgās disciplīnas, ja, tad visticamāk tu būsi viens no tā lielā pūļa, kas stāv tur un kas neuzdrīkstās uzņemties atbildību, ja, ja šajā tik izšķirošā situācijā, ja, un, un turpat arī paliksi, ja. Bet Dāvids, viņš uzņēmās atbildību, tāpēc, kad labu laiku savā personīgajā dzīvē viņš Viņš bija jau izzinājis Dievu, viņš bija iepazinis Dievu, viņam bija uh, gan personīgas cīņas, un viņš bija uzvarējis tās, un uh, kā tur viņš arī stāsta Saulam, tad, kad viņš sāk runāt, kā tu ies un cīnīsies, tev vajag to un to, viņš teica, Saul, es uh, esmu, Dievs man ir palīdzējis uzvarēt laus un lāčus, ja, kad viņi ir nesuši projām aitas, ja, uh, Ja, mēs redzam, ka Dāvids dalās ja, tajā, tajā savās uzvarās, ko viņš piedzīvoja, tur, kur neviens to neredz, kur tikai Dievs ir. Ja. Un es gribu, lai tu vienkārši pārdomā. Varbūt tās viens no iemesliem, kāpēc tu netiec savā dzīvē uz priekšu vai uzņemties kādas atbildības ir, kad ir varbūt kāda nesakārtotība tavā personīgajā dzīvē. Ja? Vienkārši apskaties, kāds ir tavs, tavs garīgās dis disciplīnas, ja? vai tu pavadi laiku pie Dieva vārdu, vai tu pārdomā Dieva vārdu, ja? vai tu studē Dieva vārdu, vai tu lasi Dieva vārdu. Ja? Jo Dieva vārds ir tas, kas dod tev dzīvību, ja? Dieva vārds dod spēku, ja? Dieva vārds dod atklāsmi. Ja? Un um, apustuļi arī teica, mums nepienākās atstāt novārtā Dieva vārdu un lūkšanas, ja? Nu, tas, tas ir tas, kas palīdz, ja? tas tas, kas uh, ved mūs uz uzvaru. Ja viņš slavēja, viņš pateicās Dievam, ja? ja uh, Tas ir tas, ko viņš darīja savā personīgajā dzīvē. Ja? Ja kas ir tas, ko tu dari tur, kur neviens neredz, ja? bet Dievs redz. Ja? Ja. Un tāpēc arī Jēzus, e, viņš nosoda e, tos farizējus, tur Mateja 6. nodaļā, viņš saka, jūs taisiet ja, tās garās lūkšanas tikai nu, cilvēkiem rādoties, ja, jūs gavējiet, lai rādītos cilvēkiem, ja, cik garīgi un cik svēti jūs esat un tā. Un Jēzus norā, no, nu, norāja vai ja, šo liekulību un tā tālāk. Ja. Un tur arī Jēzus pats saka, ja, ja tu gribi lūgt Dievu, tie ieies savā kambarī. Ja. Ieies savā kambarī un es tās visas lietas ja, Dievu priekšā un Dievs, kas redz tev slepenībā, viņš atmaksās to. Ja. Un man gribās teikt tikai tāpēc, ka Dāvids uh, iemācījās staigāt uzvarā savā personīgajā dzīvē par saviem personīgiem visādiem ieradumiem, tā viņš varēja publiskajā telpā to parādīt. Ja? Ja. ja tas, kādas ir mūsu publiskās, publiskajā telpā uzvaras, tas ir atkarīgs no tā, vai mūsu personīgajā dzīvē ir uzvaras. Ja? Ja mūsu personīgajā dzīvē nav šīs uzvaras, ja, ja nespējam savu miesu savaldīt vai vēl, tad visticamāk publiskajā telpā mēs uzvedīsimies līdzīgi. Ja. Nu, nevar būt tā, vai nekad tavā personīgajā dzīvē nekas nenotiek, un tagad pēkšņi publiskajā telpā tu parādies, un tu, kā saka, esi varonis un visu vari. Ja? Jūs saprotat, par ko iet runa? Ja, kad tas, kas Dāvidam palīdzēja šajā situācijā um, uzvarēt Goliātu un atraisīt tik daudzos vīro, vīri, vīros drosmu un spēku un cerību, kad ir, kā arī viņi varēs uzvarēt, ja, ir uh, Dāvida personīgās dzīves piemērs. Jā. Viņa personīgā dzīve, viņa personīgā liecība šeit ļoti spilgti parādās. Jā. Tā kā uh, paskaties, kā ir ar tavu dzīvi. Jā. Es kādreiz arī biju ļoti labs sportists, uh, <laughs> tagad tā mazāk. Es tad kādreiz biju aizgājis uz stadionu un paņēmu uh, šķēpus un diskus un lodes. Es biju tāds diezgan liels met, nu, metējs. Ja? Uh, Ko? Nu, nu, gan tā, gan tā. Saprotiet, kā gribat, jā. Patiesībā tā, tā mešana noveda mani pie, jā. Bet tā otra mešana sportā, jā, tā, nu, bija labi. Un <clears throat> mana meita arī iet eh, viegatletikā, un es eh, vienu reizi tā kaut kā iedvesmojos, viņš man tur sāk stāstīt par sportiem un sacīkstēm, es domāju, nu, Es arī gribētu tā kā piedalīties tur paņsējos par rezultātiem, ja, un es paņēmu arī šķēpus, diskus, lodas, aizgāju uz stadionu, bišķiņu pamētāt. Nu, es sapratu, ka um, ja es kaut kādas 11, 20 gadus neesmu neko darījis, ja, tad, tā, tad tie šķēpi nemaz tālu nelido vairāk. Ja. Un kaut kā tie diski arī vairāk tālu nelido. Nu, un, un es sapratu, ka bez tā treniņa ja, nekā šeit nebūs. Ja. Un, eh, tāpēc es gribu tevi iedrošināt. Eh, eh, pavadi laiku pie Dieva vārda, kur neviens tev neredz, lūdz, kur tev neviens neredz. Ir viens, kas redz, un būs viens, kas tevi mācīs. Un pienāks brīdis, ja, kad, kad Dievs tev lietos. Man nāk prātā tagad tā runājot arī par kādu sludinātāju, ko mēs bieži vien dzirdam par Latvijas kristīgo radio, Čarls Stenlijs. Un, um, un šodien viņš dalās ar Dievu vārdu, bet um, viņš kādu reizi bija stāstījis pats par sevīm, stāstījis savu liecību, ka viņš uh, draudzē, kā viņš pats bija teicis, viņš bija nosēdējis desmit gadi. Desmit gadi viņš vienkārši sēdēja aizmugurējā krēslā, sēdēja un klausījās Dievu vārdu. Līdz vienu dienu, ja Dievs klauvēja pie viņas sirds un aicināja, atvēra viņam durvis, mācīties un tā tālāk. Un šodien šis Dieva vīrs dalās savās uzvarās un iedrošina ļoti daudzus arī, kā saka, iet ar Kristu un iet par Kristu un uzvarēt. Ja. Ja, bet tas viss eh, nenāk nu tā, ja, uz tādu hurrā. Ja. Tas prasa kādu nelielu darbiņu. <laughs> Ja. Tā kā uh, lietas pamatu. Pamats ir ļoti svarīgs, un es ticu, ka šis ir pamats, ja? katra ticīga cilvēka dzīvē. Regulāri Dievu vārdu lasīšana, slavēšana, pielūkšana, lūkšana. Tas ir, varētu teikt, tāds pamats, ja? Es eh, kādas dienas apakaļ, <clears throat> es bišķi siltinu māju, jo sapratu, ka eh, māja ir brīnišķīga, viņa ir silta, jo daudz kurina. Un mēs runājāmies ar kādu, <laughs> ar kādu draugu mm, par šo siltināšanu un par siltinājumiem. Un viņš teica, ka viņam viens draugs esot, eh, kurš ir tik labi nosiltinājis to māju, ka viņš eh, pa gadu, pa gadu viņš samaksā 60 lati pa visu gadu. Interesanti. 60, 60 lati pa visu gadu. Ja, 150 kvadrātmetru māja apkure viņam izmaksā, ja? 60 lati. Tas liek uzdot jautājumu, kā tas ir iespējams, ja? Tas ir iespējams, ja viss ir pareizi izdarīts un pareizi nosiltināts, ja? Ja? Tas viss ir iespējams. Un, eh, un tad, kad es tur siltināju savu māju, kurai praktiski nebija nekāda nosiltinājuma, ja? un ka es vēru tur, raku to zemi nost, eh, skatījos tos pamatus, ja? tad ak vai, ja? es eh, bišķiņ dusmojos uz tiem celtniekiem, kas man ir nosiltinājuši pamatus, jā. Ja tur labi, ja 40 centimetri bija nosiltināti un kādi centimetri biezi tie siltinājuma materiāls, jā. Un tāpēc es nebrīnos, kāpēc mājā nāca tāds augstums iekšā. Ja tu vari kurināt to māju un visu laiku nāk augstums iekšā. Un es tā, tā kā es darīju to darbu, man nāca tāda tā kā atklāsme, ja? kad eh, ja mums tie pamati arī nav kārtībā, ja, ja viņi nav pareizi nopakoti un nosiltināti, tad eh, nepārtraukti nāk iekšā tāds ticības vēsums, ja tāds ik pa brīdim nāk kaut kas augsts iekšā, visu laiku tu dzīsti ārā un tev vajag nepārtraukti visādas konferences un visu kaut ko tik, un tik iedvesmoties un iedvesmoties. Uh, Un tu viens pats nevari nemazam pastāvēt. Nu tā, ja? Un tas liecina par to, manuprāt, kad nav īsti pareizi pamati ielikt, jo, jo mēs lasam par misionāriem, lasam par vīriem un sievām, kas ir devušies un kas ir vieni paši dzīvojuši džungļos un, un viņi ir visi izturējuši un izgājuši visam cauri un, un ir palikuši uzticīgi tam kungam līdz pēdējiem elpas vilcienam. Un, un nu tā, tas eh, vienkārši liek domāt. Tad otra lieta, ar ko Dāvids atšķīrās no visiem pārējiem, ir, kā mēs skatāmies uz lietām. Un, protams, tas ir atkarīgs no pirmā. Un, un ievērojot, ka kā šajā situācijā, kā šie visi cilvēki, uz ko, viņi, uz ko viņi skatījās? Viņi skatījās uz Dievu vai viņi skatījās uz Goliātu? Kā jums liekas? Viņi, visticamāk, ka viņi skatījās šajā situācijā uz Goliātu. Visu viņu uzmanība bija uz šo briesmoni uz viņa lielām bruņām, ja, un tepat aprakstīts ir ja, par viņa šķēpu, cik tas svēra un cik liels viņš un cepur un viss. Kad eh, viņa fokus bija uz to, man patīk, kā kāds teica tā, kad visi redzēja lielu problēmu, bet Dāvids redzēja lielu iespēju. Ja. <laughs> Es domāju, es domāju, wow, ja. tas ir tas, ar ko viņš atšķīrās no visiem pārējiem. Ja. Ja. Viņš atšķīrās ar to, ka viņš nevis redzēja lielu problēmu, ja, bet viņš redzēja lielu iespēju, kuru viņš negribēja palaist garām. Ja. Ja. Es tā domāju, brāļi māsas, vai mēs arī tāpatās skatāmies, ja? vai mēs redzam savā dzīvē lielas problēmas, vai mēs redzam lielas iespējas, kur mēs gribam redzēt, kā Dievs pagodināsies. Ja? Es atceros arī, bija tādas sarunas ar kādiem cilvēkiem un kāds tūs draugs Viņš vienmēr to teica, ja? tad, kad bija kādas grūtības, viņš vienmēr mēdz teikt tā, es gribu redzēt, Dievs, kā tu no šīs situācijas man izvadīs. Ja? Viņš nekad nekurnēja, ja? viņš nekad nevienam nepārmeta un tā, bet viņš vienmēr teica, Dievs, es gribu redzēt, kā tu no šīs situācijas izvadīs mūs ārā. Ja? Un manuprāt, tas arī neatnāk tā vienkārši, bet uh, tas pirmais veicina to otro. Ja? Tavs personīgais laiks ar Dievu pie Dieva vārda un lūkšana Tas palīdzēs tev redzēt lietas pareizi. Manuprāt, pagājušajā reizē es runāju par redzēju. Ja, tas, kā mēs skatāmies, tas, ko mēs redzam, kā mēs redzam. Ja, ja, un, um, ja varbūt tās kādu no jums jūs šodien arī skatieties uz lietām un, un jūs šausminieties un uh, kā būs un kas un kā. Bet es gribētu iedrošināt tev, skaties uz Dievu, tev ir liels Dievs, jā. Ja? Un ar Dievu visas lietas ir iespējams, jā. Ja? Lai Dievs mums arī palīdz tā skatīties, kā Dāvids, ja nevis redzēt lielas problēmas, bet redzēt lielu iespēju, kuru negribās palaist garām. Un tā bija liela iespēja, pareizi, ja? Tas bija liels goliāts, liela iespēja, ja? ja? Un Dāvids to nelaida garām. Un uh, trešā lieta, ar ko Dāvids atšķīrās no visiem pārējiem, viņš atšķīrās ar to, ka viņam bija stipra pārliecība, ja? ka Dievs ir pārāks par goliātiem. Ja? Dāvids ļoti skaidri zināja, ka visi, kas ir derībā ar Dievu, Dievs būs ar viņiem, Dievs palīdzēs, bet visi, kas ir ārpus šīs derības ar Dievu un nav derībā, ja tie visi ir Dieva ienaidnieki. Ja. Dāvids bija pārliecināts, ja, ka Dievs ir lielāks par Goliāti, viņš ir spēcīgāks. Ja. Vai tu esi pārliecināts, ja, ka tavs Dievs ir spēcīgāks, ja, par tavu miesu Dievs ir spēcīgāks, par katru ienaidnieku spēku. Ja. Un tas runā par mūsu ticību, ne? Kas ir ticība? Ticība. Kāda ir ticības definīcija? Ticība ir stipra paļaušanās uz ko? Uz to, kas cerams. Pārliecība par neredzamām lietām. Ja? Tātad Dāvids bija pārliecināts, tur nebija ne mazāko šaubu. Ja? Viņš, tur, viņš tur izcēlās no visiem, no saviem brāļiem un vēl tur. Ja? Viņš teica, kas tas tāds? Ja? Kā, viņš, kā viņš iedrošinās šitā lamāties? Ja? Tajā pašā laikā citi tur, kā saka, baidījās. Un... Bet Dāvids bija pārliecināts. Ja? ka viņa Dievs ir pārāks un spēcīgāks. Ja? Un varbūt tās tā arī ir viena no problēmām, kas tev traucē dzīvē, tas, kad uh, nav šīs pārliecības. Bet tas atkal saistīts ar pirmo ir, ja? Jo no kurienes nāk ticība, no kurienes nāk tā pārliecība? Romiešu vēstulē, ja, tur par to arī rakstīts ir, ja. kas dod mums šo ticību? Dieva vārds, ja? ja? Tātad Dieva vārds dod mums šo ticību, ja? tāpēc ir svarīgi, ka mēs sludinam Dievu vārdu, jo jo Dieva vārds ir tas, kas dod ticību. Un Dāvidam bija šī pārliecība, ja, ka Goliāts uh, uzvarēs. Ja. Tad vēl viena lieta, ar ko Dāvids atšķīrās no visiem pārējiem, ka viņa, viņa motivācija un viņa vīzija bija pareizajā. Ja ja, ka viņš parādījās šajā situācijā, ka viņš nonāca šajā situācijā un ka viņš redzēja, ka, ka neviens vīrs neuzdrīkstās iet cīnīties, jo ja Dāvids saglabāja, saglabāja pareizi motivāciju šeit. Un es ticu, ka Dievs to augstu novērtēja. Dāvids neienāca šajā situācijā savu pārākumu, savu pārāko ticību, ja, un nesāka, kā saka, visus nosodīt, ja, un teikt, kas jūs un ko jūs, un ko jūs tik negarīgi, un Dievs takš ar jums, ko jūs mīksti esat, ja, ko jūs garīgi nesat, ja. Uh, Nu, sā, viņš nevienam nepārmeta ne vārda. Ja? Tieši otrādāk viņš ienāk šajā situācijā un viņš Saulam saka, viņš saka, lai neviena vīra drosme nesaplok šī filistieša dēļ, ja? šī Goliāta dēļ. Ja? Tavs kalps noies un cīnīsies ar šo filistietu. Ja? Neviena vārda šeit nav, ja? pret kādu vai pazemot. Un, un es ticu, ka Dievs to augstu novērtē. Ja? Jā. Dievs novērtē, jā, ka tu savu pārākumu neizmanto, lai kādu pazemotu, jā, bet ka tu savu pārākumu izmanto, lai palīdzētu. Jā. Vai ne? Un es ticu, ka Dievs augsto vērtēja, ka Dāvids neparādījās šeit uz skatūs ar tādu lepnību, augstprātību, ka nu viņš tagad visu te izdarīs. Nē, viņš bija pazemīgs. Ja? Un viņam bija pareiza motivācija attiecībā pret šiem vīriem. Ja? Un otrs, viņam bija ļoti skaidra vīzija. Viņam bija ļoti skaidra vīzija, ko viņš vēlās šajā situācijā. Ja? Uh, un pirmā lieta, ko viņš šajā uh, vīzijā redzēja, ja, ir, ka ienaidniekam ir jābūt sakautam. Ja? Tā bija viņa vīzija. Ienaidnieks būs sakauts. Ja? Ja. Un kas atkal, tas pirmais veicina to, ja, tā Dieva vārda lasīšana, pareiza skatīšanās uz lietām, šī pārliecība ir tā, kas, kas palīdz tev redzēt tieši tāpat, ja. Velns, tu tiksi sakaut šajā cīņā. Ja, tu tiksi sakauts, ja. Tu alkohola gars, tu tiksi, tu tiksi sakauts, ja. Tu netiklības gars, tu tiksi sakauts, ja. Tāds un tāds, tu tiksi sakauts, ja. Tur nebija ne mazākās šaubas ja, Dāvidam. Ja. Viņš izgāja šī lielā Goliāta priekšā, Goliāts vēl tur kaut ko, kas es suns, ka tu esi nācis pret mani te cīnīties un vēl kaut ko. Un es tev tūjītās, vai ne, te putniem izbarošu un tā tālāk, un Dāvids viņam pretīm, ja. Ja, um, tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu un kāju, kaujas vāli, bet es eju pret tevi. Ja domāties, Dāvidu, ja, zēns un milzis stāv priekšā, ja. Un Dāvids saka šos <laughs> vārdus, apbrīnojami. Bet es eju pret tevi tā kunga cebota vārdā, ja? kas ir Izraela karapulka dievs, kuru tu esi izaicinājis. Ja? Šodien tas kungs tevi nodos manā rokā. Un es tevi nostīšu, to saka zēns. Ja? Paturēsim to ja, <laughs> prātā. Ja? Un viņš saka, un es tevi nositīšu. Ja? <laughs> Ja. <laughs> Man patīk. Es tevi nositīšu, ja, un tava galvu es tev nocirtīšu, un tavu līķi līdz ar filstiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debes un zvēriem virs zemes, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs, un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglāb neiz ar zobenu, neiz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam, un viņš jūs nodod mūsu rokā. Kad filstietis cēlās un tuvojās Dāvidam, lai ar to satiktos, tad Dāvids pasteidzās un izskrēja laukā no karapulka rindām filstietiem pretīm. Un Dāvids kā laida to akmeni, tā viņš notrieca un nocirta galvu. Abrīnojam, ja? Šis zēns, ka viņš iet pretīm šim Goliātam un ka viņš sak šos te vārdus, ja? Un šeit trīs lietas ir, ja? Ļoti skaidrs, šodien tas kungs tevi nodos manā rokā un es tevi nosetīšu, ja? un es tevi nostīšu. Pirmais, otrs, otrs redzējums viņam ir, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Ja? Viņa vīzija, ja? Ienaidniekam ir jābūt sakautam, Dievs, lai dod, ka tā ir tava vīzija, ja? Kā ar Dievu tu uzvar ienaidnieku. Lai Dievs dod, ka ar jums draudzē ir tāds, tāda vīzija, ka jūs sakausiet ienaidnieku. Amen. Jūs uzvarēsiet, jo tas kungs ir kopā ar jums. Tad otrs viņam bija skaidrs, ja, ka šajā situācijā, lai visa pasaule zina, ka Izrēlam ir Dievs. Ja. Lai visa pasaule, lai visi, visi zina, ka Izrēlam ir Dievs. Ja. Lai visi zina, ka draudze ir Dievs. Ja. Ja. Un trešais viņam bija ļoti skaidrs. Viņš saka, un lai atzīst visa šī kara saime, ka tas kungs neizglāb nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš pieder tam kungam un viņš jūs nodod mūsu rokā. Dāvidam ir ļoti skaidra un pareiza pazemīga motivācija un skaidrs redzējums. Ienaidniekam ir jābūt nokautam, visai pasaulē jāatzīst, ka Izrēlā ir Dievs, ja, un nekur citur, Izrēlā, ja, ir īstais Dievs, un ka lai visa šī kara saime atzīst, ka tas kungs neizglāb, nedzer zobenu, nedzer šķēpu, jo karš pieder tam kungam. Viņš ir tas, kas doda uzvaru. Ja? Un Dāvidam bija skaidrs šīs lietas, un es ticu, ka, ka šīs ir tās lietas, ar ko Dāvids atšķīrās no visiem pārējiem vīriem. Ja? Šajā stāstā, šajā kontekstā un šajā izšķirošā stundā, kad bija cīņa par to, kurš kuram kalpos, kurš kuram maksās nodevs. Ja? Un tur bija viens vīrs, ja, viens vīrs, kurš mācēja staigāt uzvaras gājienā savā dzīvē, ja. savā personīgajā dzīvē jau vispirms, un pēc tam, kad viņš parādījās publiskajā telpā, viņš iedrošināja arī visus pārējos. Ja. Un tāpēc es iedrošinu sevi, es iedrošinu arī jūs, ka katrs viens no mums, tur, kur mēs esam, mēs esam svarīgi. Ja. Ja? Mēs esam svarīgi. Mēs vai nu ar savu dzīves veidu veicināsim ja? kaut ko negatīvu, vai bailes, vai, vai nedrošību, ja? vai arī mēs iedrošināsim, ja? vai stiprināsim, ja? vai atraisīsim citos ja? vēlēšanos, ja? tuvoties Dievam, vairāk viņu pazīt. Ja? Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Protams, kā es teicu, tas uzliek um, atbildība. Ja? Ja, kad tava uzvara var kļūt ja, par kopējo uzvaru. Ja? Ja. Es, vismaz es tā domāju, esmu pārliecināts, ka arī draudzes uh, uzvaras nav atkarīgas tikai no tāda liela pūļa, ja? bet tā draudzes kopējā uzvara ir atkarīga no katra viena jūsu uzvaras. Ja? No katra viena jūsu uzvaras, ja? jūsu personīgajā dzīvē. Ja? Ja jūs savā dzīvē staigājiet ar Dievu un pamazām solīt pa solītim, jūs sāciet uzvarēt uh, savu miesu dažādās dzīves situācijās, piemēram, jūs uh, pārvariet, uh, pārvariet kaut kādas um, savus ieradumus, jūs samainiet ja, vietā, piemēram, jūs tajā vietā, lai sēdāt pie televizoru, jūs vairāk pavadiet laiku pie Dieva vārda. Tā ir viena tāda cīņas sfēri, ja, kur varbūt citi cīnās, ko, ko izvēlēties, vai skatīties televizoru, vai paņemt bībeli un lasīt, ja, uh, vai uh, sakārtot māju, vai pavadīt laiku lūkšanā, ja. Mēs savā ikdienā bieži vien saskaramies ar kaut ko līdzīgu. Ja tas tā nav, tad es esmu vienīgais šeit uh, ar novirzieniem, ja. Bet <clears throat> savā ikdienā vienmēr ir šī te cīņa, ja, kurš kuram, ja. Vienmēr, tad, kad tu gribi lasīt bībeli vai pavadīt laiku lūkšanā, pēkšņi parādās darba pienākumi, ja, apziņa, un tev gribās iet ārā kaut ko darīt vai <laughs> strādāt, ja. Uh, ja. Tās visas uzvaras, viņas nāk no zemes dzīlēm, ja. <laughs> viņas nāk no ārā no mūsu, uh, kā saka, kambariem, ja. Tāpēc es gribu tevi iedrošināt vienkārši, ja. vēlreiz un vēlreiz, ja. Um, tu neesi mazsvarīgs, ja. Tu esi ļoti svarīgs, ja. Un tas, kā tu dzīvo, ir ļoti svarīgi. Ja? Arī draudzē tas ir ļoti svarīgi. Ja? Es domāju, ja vecajā derībā šis viens cilvēks ar savu nepaklausību un savu griecīgo dzīvesveidu spēja ietekmēt un, un kā saka, apturēt, ja? tad šodien, es domāju, tas arī var būt līdzīgi. Ja? Vai nu arī otrādāk. Ja? ja es esmu nodevies Dievam, tad ar savu nodošanos Dievam es patiesībā varu aizraut ja, cilvēkus priekš Dievu viens būdams. Jā. Amen. Tāds ir Dievs. Jā. Dievs vēlās, lai mēs staigājam uzvaras gājienā. Jā. Bet tas prasa personīgo nodošanos jā, un garīgās disciplīnas savā dzīvē. Jā. Ja mēs gribam fiziski uztrenēties, jā, tad ir vajadzīgs treniņš, vai ne? Jā, ir vajadzīgs treniņš. Tāpat tas arī garīgi. Nu, ko lūksim Dievu kopā. Un, uh, Vienkārši gribu, lai to paturu prātā vēlreiz, ja to galveno domu, kad, ka tava uzvara ja, ir mūsu visu kopējā. Amen. Ja tu kaut kam tiec pāri, tad tā ir visu mūsu kopējā uzvara, ja. jo tas iedrošina un stiprina. Ja. Ja, tas iedrošina un stiprina. Ja, tas dod cerību, ka arī man izdosies. Ja. Un bieži vien mani tas personīgi stiprinājis. Jā. Bieži vien. Jā, kad ir vīri un sievas, kas no priekš, ka viņi runā par kādām lietām, tu sēdi un tu klausies. Un, un tas dod tev cerību. Jā. Tas, jā. Dievs ir labs Dievs. Jā. Un otrs puses, ja mēs varam uz to stāstu paskatīties arī tā, kad ka mēs Dāvida vietā redzam Kristu, jā, jā, kurš, um, kurš iet kara pulka priekšgalā, jā, un kurš nevienu nenosoda, jā, bet kurš ieņem mūsu vietu, jā, kurš izcīna šīs cīņas, jā. Es nezinu, vai jūs ziniet tādu dziesmu, bet uh, mēs kādreiz dziedājam tādu dziesmu. Šī cīņa pieder Jēzum, bet uzvara dotā Tev. Šī cīņa pieder Jēzum, bet uzvara dotā Tev vārdu, slāvē viņa vārdu, slāvē viņa vārdu. Katru dienu, katru dienu Jēzu godini, slāvē viņa vārdu, slāvē viņa vārdu. Katru dienu, katru dienu Jēzu godini. Nebaidies, jo tavs Dievs ir vārans. Vien... Viņš uzvāru tev dos. Nebaidies, jo tavs Dievs ir vārans karavīrs, viņš uzvāru tev dos. Šī cīņa pieder Jēzum, bet uzvara dotā tev un man. Šī cīņa pieder Jēzum, bet uzvara dotā tev. Šī cīņa pieder Jēzum, bet uzvara dotā tev dota Tev. Dievs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Dievs, mēs Tavā vārdā lasam, Dievs, kā arī mēs varam staigāt Kristus uzvaras gājienā. Ne savā, bet jau Kristus paveiktajā, Golgātā pie krusta. Kad tu nomiri, tu trešām dienām augšām cēlies, tu pienagloji tur pie krusta visas slimības, visus lāstus, visas tās lietas, ar ko mēs cīnamies. Dievs, tu vienreiz par visām reizēm Tu nomiri, tu paņēmi to visu sēmu, visu šo slāsu smagumus. Dievs, tu visu to vienreiz pavisam reizēm savā miesā pienagloja pie krusta. Tu ļāvies, ka tas tiek izdarīts. Tu ieņēmi mūsu vietu, tu ieņēmi mūsu ciešanu, mūsu zaudējumu pozīciju. Kungs, tu vienreiz pa visām reizēm to izdarīji. Un trešām dienām tu esi augšām cēlies. Tu šodien esi pie tēva labās rokas debesīs. Un tu esi devis mums savu svēto garu. Un paldies Tev, Kungs, Jēzus, ka Tu mūs vadi šajā brīnišķīgajā uzvaras gājienā un izpoti caur mums šo brīnišķīgo saldo smaršu. Tēvs, Jēzus vārdā, Dievs, mēs pateicamies Tev par visu, ko Tu esi devis, Tu esi nodrošinājis mūs, lai mēs varētu dzīvot šajā uzvaras gājienā. Tu esi nodrošinājis, lai mēs varētu staigāt šajā uzvaras gājienā, lai mēs varam pakļaut miesu, kungs, ne tam, Eh? ko mēs gribam, Dievs, bet Tavai gribai, Dievs. Ka mēs varam teikt šodien ne mans, bet Tavs prāts, lai notiek, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi visu mums Dievs, lai mēs varētu šodien uzvarēt alkohola atkarības, visādas seksuāla grēka atkarības, Dievs, netaisnības un tā tālāk. Dievs, Tu esi Dievs mums visu, lai to uzvarētu gara spēkā. Kā tu esi teicis savā vārdā, gara spēkā, lai mēs daram galu šiem miesas darbībām. Dievs, halleluja! kungs, mēs negribam stāvēt Dievs nobijušies Dievs un, un klausīties nepārtraukti Dievs šajos goliātos, nepārtraukti klausīties šajā miesā, nepārtraukti klausīties tajās vēlmēs un iegribās un kārībās. Mans Dievs Jēzus vārdā, es lūdzu palīdz mums pielikt punktu tām sfērām mūsu dzīvē, Dievs, kur šis goliāts joprojām dzīvo, kur joprojām viņš runā un ietekmē mūsu dzīvi un traucē mums Dievs dzīvot un, un veicina vairāk bailes un nedrošību un laupa mums spēku spēku Dievs, Jēzus vārdā. Es tev lūdzu, lai šie goliāti Dievs mūsu dzīvē tiek iznīcināti Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Un, kungs, es tev lūdzu, Jēzus vārdā, palīdz mums, Dievs, šajās garīgajās disciplīnās, Tēvs. Es tev lūdzu, palīdz mums satikties ar Tevīm, Dievs. Palīdz mums meklēt Tavu vaju, kungs, savā vājumā, savā nespējā. Palīdz mums, debes Tēvs, gan vārdā, gan lūkšanā. Dievs, palīdz mums, Dievs, pieaugt Tavā vārdā, Tēvs. Palīdz Dievs mums uzņemt Tavu vārdu savā sirdī, Dievs. Palīdz mums pieaugt, palīdz mums nostiprināties Tavā vārdā, ielaist saknas, Dievs, Tavā vārdā, Dievs. Halleluja! Lai mēs varam cīnīties, Dievs, un uzvarēt, kungs. Palīdz mums pareizi skatīties uz lietām, Dievs, ka mēs nevis redzam šīs lielās problēmas, Dievs, un, bet ka mēs redzam šīs lielās iespējas, Dievs ka mēs redzam šīs lielās iespējas, Dievs, ka ar Teviem visas lietas ir iespējams, Dievs. Es Tev slavēju un pateicos, ka no Tevis nāk pārliecība. Dievs, ka Tu esi lielāks par visām šīm situācijām. Un paldies Tev par motivāciju, paldies Tev par šo redzējumu. Dievs, dod katram vienam šo redzējumu, Dievs, redzēt, kā šis grēks, kā šī vājība, kā šī atkarība, lai kas arī nebūtu, ka tas tiek sakauts ka mēs varētu tāpatās runāt, kā Dāvids runāja pretīm Golojātam, kurš jau teica ļoti skaidri, ka šodien tu jau mirsi, šodien tu tiksi sakapāts gabalos, un Dievs es lūdzu, vairo mūsu šo ticību, šo pārliecību, Dievs, ka arī mēs ticam, Dievs, ka šodien mēs varam būt brīvi, ka šodien mēs varam uzvarēt un sākt staigāt šajā uzvaras gājienā, Dievs un izplatīt šo saldo smāršu. Kungs, mēs negribam izplatīt Dievs neticību, Mēs negribam izplatīt Dievs šaubas, mēs negribam izplatīt nekādu veidu kritiku debes tēvs, mēs negribam izplatīt Dievs nekādu savu pārākumu, Dievs savu lepnību, Dievs Jēzus vārdā. Mēs negribam nekā no tā izplatīt Dievs, neko tādu, kas smird. Dievs, mēs gribam izplatīt vienīgi un tikai Dievs šo saldo smaržu, Dievs, šo uzvaras smaržu, Dievs, šo ticību, Dievs, šo liecību par Taviem varenajiem darbiem, Dievs. Es Tev lūdzos par katru vienu šodien šeit. Un Dievs, Tu redzi, ja kāds ir šeit, Dievs, kas šodien, Dievs, nespēja iziet, Dievs, nespēja cīnīties, Dievs, kungs, vai tu nevarētu nākt, Dievs, šajā brīdī un palīdzēt, Dievs, palīdz Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, palīdz Tēvs, palīdz Tēvs, Dievs, disciplinēt sev, Dievs, palīdz sev, kungs, uzvarēt, Palīdz, kungs, uzvarēt Dievs šīs visas miesas iegribas, kas bieži vien grib ņemt šo virsroku, Dievs. Jēzus Kristus vārdā Tēvs, slava Tev, slava Tev un pateicība. Palīdz, Dievs, šodien piedzīvot, Dievs, Tavu vārdu, Dievs, spēku, Dievs, savā dzīvē, kungs. Dievs, lai Tavs vārds uzrunā, Dievs, lai Tavs vārds mūs pavada visur, kur mēs ejam. Lai Tavs vārds ir tas, kas vairo mūsos ilgas un slāpes, Tēvs, pēc Tevis. Meklē Tavu vaigu, lai ko tas arī prasītu, Dievs. Palīdz, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Palīdz Jēzus Kristus vārdā. Dievs, spiesties pie Tevis, Dievs. Spiesties pie Tevis, Dievs. Halleluja. Halleluja, slava Tev. Tu esi varens Dievs, Tu esi brīnišķīgs Dievs. Mēs pielūdzam, mēs slavējam Tev. Slava Tev, slava Tev, slava Tev. Slava Jēzum, slava Tev. Dziedāsim kādu dziesmu viņam. Un ja Tu jūti, ka Tev vajag iznākt šodien priekšā, tad nāc šeit priekšā, mēs lūksim, lai kāda arī nebūtu Tava vajadzība. Jēzus teica, mans nams ir lūkšana nams visām tautām, siltīm un valodām. Un mēs lasam tur, kad viņš bija templī, tad pie viņa atnes visus neveselos, un viņš viņus dziedināja. Un ja tu esi šeit ar kādu no kādām vajadzībām, ar kādām vajadzībām savā dzīvē, nāc šeit priekšā, mēs lūksim par tevi. Mēs lūksim par tevi, lai tas kungs pieskarās, lai tas kungs tev dziedina. Lai kāda arī nebūtu tev vajadzība, nāc šodien šeit priekšā. Mēs lūksim, halleluja. Slava Tev, Jēzus, slava Tev, Jēzus. Paldies, Jēzu. Halleluja, slava Tev. Paldies Tev, Jēzus. Halleluja, slāva Tev, slāva Tev. Slāva Tev, slāva Tev. Slāva viņam, slāva viņam, slāva viņam, slāva viņam, slāva viņam. Halleluja, slāva Tev.